А денес ке зборуваме на една тема која што веќе ја имав споменато како споредна мисла во предходните вечери од проучувањето на Галатјаниве, но денес ке биде главна тема. Убава лекција имавме денес би сакал да го насочиме нешто внимание посебно на, стихо, на отсекот од средата, каде што <clears throat> апостол Павле споменува еден термин, редок термин во, за Новиот Завет, кој е тој термин? Христовиот закон. Посекале да објасниме денес што е тоа Христов закон. Добро, како што <clears throat> посведочи драги, во денешното проучување на лекцијата сте имале интересно проучување. Па ева, јас би дозволувам да слушнам да ми кажете и мене што научивте од лекцијата, конкретно за оцекот од среда. Што е Христовиот закон? Знаете ли што е Христовиот закон? Добро. Сакам и јас да чуем некој симпатичен одговор. Што е Христовиот закон? коментарот од полуката вели вака. Павловата употреба на изразот Законот Христов не се појавува на ниедно друго место во Библијата. Интересно. Значи, толку редок, само тука се споменува. Иако тој случај, се служи со сличен израз во 1 Коринтијаните 9.21 понатаму вели, единственоста на овој израз, како последица, имала голем број толкувања. Некои погрешно сметаат дека тоа е доказ во прилог на фактот дека Божиот закон на Синај бил заменет со друг закон, Христовиот закон. Ова го споменав, значи, кога зборувавме предходните теми, Повеќето христијани мислат дека во тоа се состои суштината на Стариот и Новиот Завет. Да, да повториме некои од тие мисли. Суштината на двата завета. Дека Стариот Завет значи некој стар закон, а дека Новиот Завет значи некој нов закон. И тогаш реков дека е тоа погрешно толкување и погрешна теологија. Кажа и зошто, но сега малку повеќе на таа тема. Зошто? Други мислат, вели пулката, дека зборот едноставно означува обшти начала, во кои со носењето на товарите на другите го следиме Христовиот пример. Иако второто толкување има и некои добри страни, контекстот и сличната терминологија како во Галатјаните 5 глава 14 стих, упатуваат дека исполнувањето на Христовиот закон е само уште едно повикување на исполнување на Мојсеевиот закон преку љубовта. Павле многу порано во своето послание покажал дека моралниот закон не е укинат со Христовото доагање. Наместо тоа, Моралниот закон, протолкуван со љубовта, продолжува да има важна улога во животот на христијанинот. Тоа е кос приказ на оно што го направил Исус за време на својата земна служба, а го правил и во текот на целиот свој живот, па дури и при својата смрт. Со носењето на товарите на другите, ние не само што го след, ги следиме Исусовите стапки, туку го исполнуваме и неговиот закон. Тоа беше целиот прв пасус од отсекот од средата. Ајде ги прочитаме оние стихови кои што се беа наведени во самиот текст. Прво најблиско ни е Галатјаните 5.14, кој што се спомена и кој што скоро и го проучувавме. Значи, предходната глава, 14-тиот стих. Еве, предходно во 13-тиот вели, вие, браќа, повикани сте кон слобода, че кога прочувавме скоро за христијанската слобода, но слободата ваша да не ви служи како повод за угодување на телото, Значи, слободата не значи слобода за, за грешење, Туку со љубов служете си еден на друг. И сега 14-тиот, зашто целиот закон, а на што се мисли под целиот закон? се заповеди. целиот закон, се мисли на целиот Мојсеев закон и десете заповеди, и сите други заповеди. И сите други 603 заповеди. Вкупно 613 во целото пето книжје Моисеево. Целиот закон се извршува во еден збор, односно сакај го ближниот како самиот себе. Откаде на Павле оваа мисла? не е изворна од неговиот ум, туку била кажана и порано, нели? Од некого некаде. Ајде да прочитаме 1 Коринтијаните 9.21, што таму споменал апостол Павле слично на изразот Христов закон. Прво послание до Коринтијаните, 9 глава, каде што зборува за начинот на кој што се прилагодува во сведочењето на другите, кон другите, значи за овие бев тоа, за оние бев тоа и така натаму. Еве да почнеме од 20-тиот. За јудејците станав јудеец, Апостол Павле всушност и бил јудеец, меѓутоа се однесувал, значи јудејски, за да придобијам јудејци. За оние што се под закон, станав како да сум под закон, за да ги придобијам и тие под закон. Верам дека до сега не е јасен овој израз на што се мисли под законот. А и повеќе за тоа и во проучувањето на римјаните следното тромесечие за оние што се без закон, е тога е тој момент, кои се тие што се без закон? Тоа се незнабожците, неверниците, беззакониците, затоа и постои тој израз, беззаконици, беззакони, беззакон. Станав и јас како да сум беззакон. но сега значи, до, до сегашните споредби не им фали ништо. Значи, за јудеците станав јудец, всушност по природа апостол Павле е јудец. За они што се под закон, и јас како да сум под закон, тоа е пак иста работа, значи, јудец, евреите го познавале законот, значи, биле под законот. Исто како, како првото, јудеците станав јудеец. Но сега, третата споредба е малку проблематична, бидејќи сега се работи за паганскиот свет. Неверниците, незнабожците, многобожците, атеистите, како сакате, блудници, беззаконици, прелюбодејци и така натаму. Како сега да личам на нив, за да придобијам некој од нив. Што значи тоа? Дали тоа значи дека во црква треба да организираме рок-концерт? Како што некои мислат и прават. Дали тоа значи? Ајде видиме. За оние што се без закон, станав како да сум без закон, иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Христос за да ги придобијам и оние што се без закон. Ево е многу интересно. Како тоа станав и јас како да сум без закон? Значи, глумам што? Дека сум неверник. Глумам неверник, глумам комунист, глумам незнабожец, не може. Тешко е да се биде глупав. Кога знаеш повеќе. Тешко е да глумиш незнаење, кога знаеш повеќе. Или е лесно. Кога ја прави оваа дигресија, иеко пред Бога не сум без закон, току сум под законот на Христос, Павле сака да укаже на тоа дека ова, оваа споредба, станав и јас како да сум без закон, не значи дека и јас почев да глумам дека сум неверник, дека сум јас незнабожец, дека сум јас блудник. Значи, не почнав јас да, да имитирам гревови и да живеам грешно, затоа што сум под законот на Христос, вели а не сум, или изгледам како да не сум под закон во нивните очи, со други зборови, изгледам или се однесувам како да не сум евреин. Значи, како да не сум евреин. За да, за да им се приближи. Повели, драги, Да, благодарам. Например, те покани некој неверник кај него на гости. Што би направил евреинот? Нема да отидам, ќе се опоганам и ќе се оскварнам ако отидам. Дури ни во, во судницата на Пилат не сакаа да влезат. Иако Пилат им требал за да им заврши работа, ама не сакале да влезат, да ќе се осквернеме. И не било тоа проблем само на фарисеите и свештениците, Тој проблем го имале и апостолите. Апостол Петар, ако не примал визија, директно од Божиот ангел да му рече отиди во домот на римскиот капетан Корнели, за жива глава никогаш не би стапнал во, во неговиот дом. Но, Христос би стапнал. Иако и Закхеј и Матеј биле евреи, сепак како митници биле толку озлогласени, толку лоши во очите на израелци, на другите евреи, предавници, никакви, со грешен начин на живот, сепак Христос бил отишол во нивниот дом. Но што правил таму? Се опијанил, се разбира не. За да придобие, ако може, некога. Постапил спротивно од евреите, но тоа не значи дека направил компромис со гревот или прифатил некаков греф, да се извалка со некаков греф и така натаму. Добро, заради времето, ќе отвориме сега и во Матеј 22 глава. Тие стихви беа наведени во прашањето пред отсекот. Значи, прашавме дали Павловата мисла од Галатјаните 5.14 целиот закон се исполнува со љубовта, люби го ближниот свој како самиот себе си. Не е негова изворна мисла, туку е сретна, ја сретна, ја среќаваме порано во Новиот Завет. Наведени се зборовите Христови, односно случката кога Христос бил прашан нешто на оваа тема. Матеј 22 глава, од 34 до 40 стих. Ајде да го прочитаме и овој текст. Кога фарисеите слушнаа дека ги посрами садукеите, а садукеите ги посрамил со одговор што им го даде на нивниот глупав пример, со жената што кај што седум пати била вдовица и чија жена ќе биде при воскресението, тоа беше прашањето, глупавото прашање на садукеите. Кога виде фарисеите дека он ги посрамил садукеите со одговор што им го дал, што се случило? Се здружија со нив. А, засилување. И еден од нив, познавач на законот, искушувајќи го, запраша и рече, Учителе, која заповед е најголема во законот? веднаш да застанеме и да, да, да, да размислиме како гласи прашањето. Учителе, која заповед е најголема во законот? Значи, која заповед? Од каде? Од законот. Во законот. И сега што одговора Исус? А Исус одговори, возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сио свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа. Значи, Исус кажува повеќе од оно што бил прашан. Бил прашан која е најголема тој кажува според него која е најголема и кажува сега која е втората поред, последна. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се држат целиот закон и пророците. Уште еднаш, какво прашање било, му било поставено? Која е најголема заповед во законот? И сега, дали е точно дека кога Исус го кажувал овој одговор, тој дал нови заповеди, што ги нема во законот, како што мислят протестантите, со своето површно размислување. Исус бил прашан која е најголемата заповед во законот. Значи, не се очекува сега он да каже и да даде нешто ново, току која е најголемата од законот. Законот кој што веќе бил стар, илјада и пол години до тогаш. Дали Христовиот одговор, овие две заповеди, што он ги кажува, се наогиат во законот Моисеев? Се наогиат. Каде се наогиат? Каде се наогиат првата заповед? Да вели 243 стих. Повторени закони или второ закони, петта глава, Ајде да видиме. Колку стихови има петата глава во вашите преводи? 33, 33 има и тука. Значи нема 43 стих. Така се конкордансот. Да. Пета Мојсеева 5. шеста глава, пети стих. Сакај го Господа, Твојот Бог, прво вели во четвртиот, послушај Израеле, Господ, нашиот Бог е единствен Господ, се познатите зборови на еврейското вероисповедание, дека постои само еден Господ. Се вика шема ова вероисповедание. Бидеќи така гласи Шема Исраел, Елохим, односно, прво вели го споменува Божјето име, значи четирите букви ЈХВХ, па Елохену, нашиот Бог, и потоа вели ЈХВХ, Ехад, значи е единствен, еден Господ. И сега во петиот стих, сакај го Господа Твојот Бог, од се срце, вели овде преводот, со сета душа Твоја и со сите сили Твои. Ова беше најголемата заповед, што Христос се цитираше. А каде е втората, што он ја кажа? Љуби го ближниот свој како самиот себе си. во законот, каде во законот се наоѓа таа. Трета книга Мојсеева или Левитска книга Имам малку проблем со овој превод. Само момент. Го најавте вие стигот? 34. Само момент. Осумнаесетиот во вториот дел од осумнаесетиот. Да. Да не се одмаздува раката Твоја и не биди им непријател на синовите од народот Твој, туку сакај го ближниот свој како самиот себе, јас сум Господ. Тоа е втората заповед. Живете на, на различни места се наоѓаат и во различни Мојсееве книги, Меѓутоа, оно што е битно да разбереме е дека Христос одговорил на прашањето како што му било поставено. Која е најголемата заповед во законот? Значи, овие Христови зборови не се некој нов закон. Не се некои нови заповеди. Тие си постоеле веќе илјада и пол години во Мојсеевите книги. Зошто христијаните се заведени да мислат дека Христос дал некој нов закон, кој ги кажува овие заповеди за љубовта? Затоа што тие се заведени од едни и други Христови зборови. Се секјавате на едно место Христос на вистина вели нова заповед ви дава. Нова заповед, не, не, не вели ново закон. Јован 13.34 Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. Што е тука ново? Како што јас ве возлюбив, тоа е новото. Значи, Христовиот закон на вистина се однесува на Христовиот пример. Христо, Христовиот пример е новоста. И секогаш Христовиот пример и Христовото учење, не само пример, животниот пример, значеше нешто повеќе од Мојсеевиот закон. И самиот Христос тоа го кажува многу јасно, например, во беседата на гората, порано сте чуле дека е речено тоа и тоа, а јас ви велам нешто повеќе. И таму, например, во Матеј 5.20, ако вашата праведност не надмине праведността на книжиците и фарисеите, нема да влезете во Царството Божие. Зошто? Зато што, како прва праведността на книжиците и фарисеите е нечиста облека, беше лицемерна праведност. Не беше праведност во Божи очи. Но оно што Христос го бара е навистина повеќе од оно што и во Мојсеј е заповедано. Всушност, суштината на Христовиот закон, Христовиот закон вопшто не е правен поим, како што е тоа Мојсеевиот закон. Христовиот закон значи мотивиран од љубов да го направам она што најмногу можам, значи максимализам, она што најмногу можам да го направам за оној кого го љубам. Било да е тоа Господ лично или мојот ближен. Христовиот закон значи максимална служба. Колку што можам, повеќе, се од себе, ако можам додека секој правен закон, или секој закон во буквален смисол, дефинира само минимум. Кога имате закон, значи имате минимум на потребно однесување. Имате минимум. Немате максимум. Секогаш законот дефинира минимум. Одново не стигне камбаните. Например, да го земеме законот за чисти и нечисти јадења. Зошто Господ го дал тој закон? Зошто Господ им кажал на изранците, ке ги јадете месата од овие животни, од оние нема да ги јадете. Дали Господ воопшто сакал да јадат месо? Зошто им дал таков закон? Зато што евреите барале Господ им дал мана, евреите не сакале мана, им се сгадила дури, и копнеле по месото во Египет. Значи, Господ дал закон, што дефинира минимум. Еве, чим сакате месо, добро бе, еве ви месо. Иако тоа не е недобрата храна, ама еве ви, пошто сакате. Само не било кое месо. Законот дефинира минимум. Не дефинира максимум. Што би било максимумот? Максимум би било оно што беше на почетокот. Оно што беше на почетокот. Како беше на почетокот. Е сега, максимумот е нешто, значи, кога јас би се љубел себе си како прво толку многу, да, да пазам толку многу, со, со своето тело како постапувам. И тогаш да ги љубам другите како што се љубам себе си. <laughs> Тоа би било максимум. И не само во поглед на храната, се разбира. Адвентизмот ја повторува израелската историја. Например, сите христијани со се адвентистите јадат и свинско и секакви меса до 1863 година, кога Елена Вајт ја добива првата визија за здравствена реформа. До тогаш, некои од пионерите на адвентизмот се вели дека јаделе на кришка леп, ставале свинска мас, ја, си, ја, си ја мачкале така, за да ја јадат. Да. И сега Елена Вајт ја прима првата здравствена реформа 1863 година. И што значи тоа реформа? враќање на Мојсеевиот закон на чисти и нечисти меса, та, таква визија примала Еловед. Да не јадете свинско, <laughs> не. Веднаш во старт, прва со првата визија, Елена Вајд поставила вегетаријански стандард, односно Господ поставил. Зошто тогаш адвентистите се вратиле на Мојсеевиот закон, на чисти и нечисти меса и на јадење свинско и зајачко и така натаму? <laughs> Затоа што Како и евреите, не сакавме да го прифатиме максималниот, иеко и тој стандард, вегетаријанскиот, во визијата на Елена Вајд, од првата визија уште не беше максималниот. Но ете и тој стандард беше претежок и за да не испадне дека ја отфрламе здравствената реформа, си направихме компромис, епа според Месевиот закон чисти и нечисти не Значи, тоа е минимализам, законот е минимализам. Законот покажува во случајов, затоа го земав тој пример за исхраната, затоа што тука најдобро се гледа дека законот поставува само минимум. Можеме да земеме друг пример, пример за прелюба. Не прави прелюба, што значи тоа? Тоа, че значи, ако сум женет, ќе пазам. Значи, да не отидам со друга жена минимализам. Но што значи Христовиот закон по тоа прашање? Каде, колку длабоко задире Христовиот закон? Значи не е формално правно, ќе пазам по словото на законот, по буквата, или ќе пазам онака колку што треба за да поминем на суд. И тоа под предпоставка дека се работи за праведни човечки судови, не како овие македонски. И може да наведеме еден куп други примери, кои што самиот Господ ги наведел, ги навел во беседата на гората. Но суштината е иста мотивирани од љубов, секогаш ќе го правиме она што е максимум. Најдоброто што можеме да го направиме за ближниот. Кога, кога љубиш, не бараш минимум. Не сакаш да дадеш минимум, туку сакаш да дадеш максимум. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.